Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții. Dacă aș vorbi limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu aș avea iubire, aș deveni oara măsunătoare sau un chimval zângănitor.